ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فانا تؤفكون Hakika Mwenyezi Mungu ndiye mpasuaji mbegu na kokwa zikachipua. Humtoa aliye hai kutoka maiti, naye ni mtoaji maiti kutokana na aliye hai. Huyo ndiye Mwenyezi Mungu. Basi vipi mnageuzwa? فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا Dhalika takdirul azizil alim, ndiye anayepambazua mwangaza wa asubuhi na ameufanya usiku kwa mapumziko na utulivu na jua na mwezi kwenda kwa hisabu. Hayo ndiyo makadirio ya aliyetukuka mwenye nguvu mwenye ujuzi. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الايات لقوم يعلمون Na yeye ndiye aliyekuwekeni nyota ili muongoke kwazo katika kiza cha bara na bahari. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaojua. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda' قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون Na yeye ndiye aliyekuzalisheni kutokana na nafsi moja. Pako pahali pa kutulia na pa kupita njia. Hakika tumezichambua ishara hizi kwa watu wanaofahamu. وهو الذي أنزل من السماء ماء كل شيء خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه ومن النخل من طلعها كنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ۖ انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعه ان في ذلكم لايات لقوم يؤمنون na yeye ndiye anayeteremsha maji kutoka mbinguni na kwayo tunatoa mimea ya kila kitu kutokana na baadhi yao tukatoa mimea ya majani tukatoa ndani yake punje zilizopandana na kutokana na mitende yakatoka kwenye makole yake mashada yaliyoinama na bustani za mizabibu na mizaituni na makomamanga yaliyofanana na yasiyofanana angalieni matunda yake yanapozaa na yakawiva hakika katika hayo pana ishara kwa watu wanaoamini وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون bado wamemfanyia Mwenyezi Mungu majini kuwa washirika wake na hali yeye ndiye aliyewaumba na wakamzulia bila ujuzi wowote kuwa ana wana wa kiume na wa kike subhanahu ametakasika na ametukuka juu ya hayo wanayobandikiza nayo Allahu akbar Allahu akbar Hakika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu kufufua na kuwa ni yeye pekee anayestahiki kuabudiwa na kufufua kwake watu kutoka makaburini zimeenea na zimo za namna mbalimbali mbali. Kwa nini yeye peke yake ndiye anaipasua mbegu ukachipua mmea na ni yeye ndiye anayepasua kokwa ukatokeza mti. Na hivyo humfufua aliye hai kutokana na kisichokuwa hai kama mtu kutokana na udongo. Na akatoa kisichokuwa hai kutokana na kilicho hai kama maziwa kutokana na mnyama. Huyo muweza mtukufu ndiye Mungu wa haki. Basi kisiwepo kitu cha kukugeuzeni mkaacha kumwabudu yeye mkaviabudu vinginevyo. Imeunganishwa aya hii ya kupasua mbegu na kokwa na aya ya kupambazua asubuhi ambayo inaashiria kuwepo mwangaza na kiza na ya kwamba mwangaza umeshikamana kwa nguvu na kukua kwa mimea na miti. Hayo ni kwa kuwa mbegu na kokwa baada ya kuchipua zinahitajia chakula. Na chakula hichi kinatokana na mbolea maalum kutokana na ardhi na pia kutokana na mwangaza wa jua. Kwa hivyo mizizi yao inakwenda chini kutafuta chakula cha ardhi na vigogo vyake na matawi inapata chakula kutokana na mwako wa jua ambalo ndilo linachomoza asubuhi. Ni yeye ndiye anayetoa mwangaza wa mchana kutokana na giza, giza la asubuhi, ili vilivyo hai viende kupata njia za maisha yao na akaufanya usiku uwe ni mapumziko ya mwili na roho, na akaufanya mwendo wa jua na mwezi uende kwa mpango mzuri kabisa, ili watu wajue nyakati za ibada zao na maisha yao. Huo ndiyo mpango uliofanywa kwa hikma, ndiyo tadbiri ya mwenye uwezo, mwenye kumiliki ulimwengu, mwenye kukusanya kila kitu katika ujuzi wake. Yeye ndiye aliyekufanyieni nyota zikuongozeni kwa zilivyopangwa mfike mwendako nanyi mnakwenda kizani usiku, bara au baharini. Hakika sisi tumezibainisha dalili za rehma yetu na uwezo wetu kwa ajili ya watu ambao wanaonufaika kwa elimu. Yeye ndiye aliyekutoeni kwenye asli moja, nayo ni baba wa watu wote Adam. Na Adam ametoka kwenye ardhi, basi ardhi ndiyo kituo chenu muda wa uhai wenu, na ndipo pahala pa kupaaga baada ya kufa kwenu na mkapotea chini yake na tumezibainisha dalili za uwezo wetu kwa watu wanaozingatia na kufahamu mambo yalivyo. Naye ndiye aniteremsha kutoka mawinguni maji ambayo kwayo akatoa kila namna ya mimea. Kuna mimea inayotoa majani laini kuwa ni mboga na tunatoa pia mimea ya kuzaa punje nyingi zimepandana wenyewe kwa wenyewe na kutokana na makole ya mitende na mashada ya mbebatende tende wepesi kuzipata. Na pia tumetoa kutokana na maji mizabibu, na zaituni, na makomamanga. Katika hiyo yapo matunda yaliyofanana kwa sura, na yasiyofanana kwa utamu, na harufu, na namna ya faida yake. Hebu yaangalieni kwa kupima, na kuzingatia matunda yake inapozaa hiyo miti, na matunda yanapowiva, vipi yanapokomaa baada ya kupitia hali mbalimbali mbali Hakika katika haya zipo ishara kwa wanaoitafuta haki na wanaamini na kunyenyekea. Aya hii inafahamisha maana kwa elimu ya sayansi, nayo na ni kuwa maji husaidia mimea kuchipua. Mbegu iliyokaa tu haitaharaki, husisimka kwa kupata maji ikaanza kumea. Ikafanya kazi yake ya uhai. Mimea tena hukua na kutoa majani yenye rangi ya kijani nayo ni mada inayoitwa chlorophyll. Hiyo chlorophyll ni lazima kuwapo kwa ajili ya kujenga chakula kwa msaada wa mwangaza wa jua na kuweza kukuza mmea na kutoa matunda na mbegu nyingine. Juu ya dalili hizi, makafiri wamewafanya malaika na mashetani ni washirika wa Mwenyezi Mungu. Na hali yeye ndiye aliyewaumba hao. Haiwafalii kujua hayo wakamwabudu asiyekuwa yeye naye ndiye aliyewaumba malaika na mashetani. Haitakikani wawaabudu hao nao wameumbwa kama wao. Na hawa makafiri wakambunia Mwenyezi Mungu wana, Wakristo wakadai kuwa Masihi ni mwana wa Mungu. Na baadhi ya washirikina wa Kiarabu wakadai kuwa malaika ni mabinti wa Mwenyezi Mungu. Na huo ni ujinga, kutokuwa na elimu. Mwenyezi Mungu mtukufu amepukana na hayo wanayomwambatisha naye subhana